A zatim Sabah namaz, drage braćo i cijenje sestre, je jedan od ibadeta koji je uveliko zapostavljen od velike većine današnjih muslimana. Nažalost, jedno je stanje koje imamo po našim džematima. Džamije plaču i žude i vape za klanjačima svih namaza, međutim, pogotovo za sabah namazom. Naime, sabah namaz sramoti, draga braćo, yufaddihul munafikin sramoti munafike jer rekao je poslanik sallallahu sallam afkalu salati ala munafikina salatu lišaju wa salatu subha najteži namazi za munafike su jacijski namaz i sabah namaz žalestna situacija da određenim žematima, džamijama imam sam klanja sabahski namaz ili sa njim još možda dva ili tri muslimana a ostali muslimani u tom, u tom vremenu spavaju i propuštaju ogromnu nagradu i savape koje Allah uzvišno odredio za one koji ovaj namaz klanjaju. Budući smo mi već jedan put govorili, govorili znači o odlikama i posebnosti ovog sabah namaza nad određen, od drugim ibadetima i drugim namazima, sa ovom pomoći večeras ćemo ponovo se podsjetiti, ne bili znači svakako to nam bio dodatni postrek da budemo od onih koji će ugrabiti veličanstvenu nagradu koju Allah uzvišno odredio u ovom velikom ibadetu. I spomenut ćemo sa Allahom pomoći također i određene savjete koje islamski učenjaci preporučuju daje misionari kako da čovjek ustane na sabah, kako da bude od onih koji su pa i muflihin, od uspješnih i onih koji su spašeni i sretni. pa ćemo krenuti redom sa Allahom pomoći. Prije svega, dragi broći i cijene sestre, vrijeme sabah namaza jeste najblagoslovljenije vrijeme. Jer sam Resul sallallahu alaihi sallam, znači vrijeme kada je propisan ovaj namaz, sam poslanik sallallahu alaihi sallam rekao je za to vrijeme da je to najblagoslovljenije vrijeme. Moleći Allah za za svoj umet da mu da blagodati bereket u tom ranom ustajanju, u ranom ustajanju, znači za, u poče, za, poče, za počinjanju svih dnevnih aktivnosti odmah posle sabaha. Pa je sam poslanik sallam učio od ovu Allahu uzvišeno mi govorio Allahu me barik li fi ummeti fi bukuriha o Allahu blagoslovi mi moj ummet daj mu blagoslov svoj bereket u ranom ustajanju u ranom ustajanju Spomni se neke od serefa govorili obraćajući se svojoj djeci, nemojte spavati, znači, nemojte spavati u vrijeme, vrijeme sabah namaza ili posle sabaha, jer je to vrijeme kad se tuksimul arzak, vrijeme kad se nafaka i rizk i obskrba Allaha kad se razdjeljuje Allahu i robojima. Sam poslanik sallallahu sallam nakon sabah namaza ne bi spavao, kad bi slao kakvu serviju, kakvu izvidnicu ili vojsku, ili kad bi kretao na putovanje, obično bi to počinjao, znači, odmah nakon sabah namaza jedan od ashaba poslanika sallallahu sallam Sahr al-Ganidi primijenio je doslovno ovaj sunnet poslanika sallallahu sallam tako što dok se bavio trgovinom svoju robu trgovačku robu uvijek bi slao nakon sabah namaza primijenio sunnet poslanika sallallahu sallam pa se obogatio ovaj Sahr kako se spomnio rivajetu od imama Ahmeda a on je inače prenosio svog hadisa znači o bereketu u ranom ustajanju kaže toliko da nije znao kuće sa svojim metkom, znači toliko se novca kod njega množilo da nije znao kud ga, u što ga utrošiti i u što ga znači upotrijebiti taj metak. Znači samo primjenjujući znači sunnet poslanika zlozim kada je u pitanju znači ustaje na sabah i započinjanje poslova odmah izutra. Također spominju, draga doći cijene sestre, spominju naučnici da u ovom vremenu neposredno posle sabah navaza, znači izutra rano, najveći je postotak ili procenat gasa ozona koji pozitivno utječe znači na misalne procese, na razmišljanje, pamćenje. Što je veoma znači veoma korisno za svakog insana. Znači pospješuje, osvježava čovjekov organizam, pospješuje misalne procese, e, daje aktivitet u tijelu. I postepeno kako znači e, odmakinje jutro, znači kako se počinje sunce izlaziti, nestaje ovog znači gasa ozona, i svakako u, u, čit, u o, znači posle izlaska sunca svakako skoro da ga i nema znači procenat se smanjuje smanjuje i potpuno ga nestaje znači samo znači u ovom periodu znači e, propisan sabah namaza znači u samom jutru postoji taj procenat znači ozon, ozonskog gasa koji pozitivno utiče na, na misalne procese kod čovjeka na pamćenje, na razvija njegovu znači, pozornost, pažnju što svakako ukazuje na vrijednost ovog vremena u kojem Allah uzdiže propisao ovaj ovaj znači ovaj ibadet od velikih posebnosti i nagrada, znači koji spomenu za ovaj namaz, mimo drugih namaza, jeste obećanje od poslanika sa osobom da je rekao džennet, znači obećao džennet onome ko klanja redovno sabah namaz. Ne misle jedan put. Kad kažemo klanja sabahski namaz, u prvom redu mislimo znači na odrasle muškarce koji su zaduženi da taj sabah namaz klanjaju u džematu. Jer Resul sa osobom nakon hiđe iz Mekije u Medinu, nije zabilježeno da ikada klanjaju po na osob ili sam, znači da je munferiden klanjao farz namaz, nego bi uvijek taj namaz klanjao u džamatu. Kada bi bio, znači, u Medini prisutan u gradu, znači, svakako klanjao bi ga u džamatu, na putovanju također u džamatu, u ratu, u vojnim pohodima, klanjao bi ga u džamatu sa drugima sahabima, i tada ne bi ostavio džamat, znači, nikada, ni u jednom momentu poslanik Sosa nije ostavio klanjanje farz namaza u džamatu. Znači, pa sve ove prve koje ćemo spomenuti odnose se na farz namaz u džematu, i na sabah namaz klanjanje, znači sabah namaza u džamatu, a ne kod kuće sam. Ovo kod kuće sam, to se odnosi samo znači na žene, na djecu, na one znači koji imaju određen uzor, jer ženama znači nije obavezno klanjanje namaze kao muškarci u džamatu, dok mogu znači odlasti u džamiju, to im se ne treba e, zabranjivati, nada je njih za njih, prema hadisma poslanika, znači najbolji znači namaz u njihovim kućama, u njihovim kućama. Pa prva od ovih nagrada sabah namaz jeste džennet, obećanje od poslanika, znači koji kaže, Non salla bardeini دخل dženne. Onaj ko bude klanio dva hladna namaza. Misli se i kindiju i sabah, kako kažu komentatori ovog hadisa. I kindiju i sabah, pošto dolaze u vremenima kad nema vreline, nema žege. Jer u podne najveća znači vrelina i žega, a sabah dolazi u jutarnjoj znači svježini. A također i kindija kad već jenjava toplina, pa su nazvali bardein. I ovdje poslanik se znači ulazak u džennetu a ući u džennet to je najveći uspjeh za vjernika u njegovom postanju na ovom svijetu, jer kaže uzmiši gospodar Fanalim, zuhziha anin nari, wa udkhila al džennete faqad faz, ona iko bude sačuvan džennemske vatre i bude uveden u džennet, ta je uspio, ona je hajatu dunja illa na ta ugurur, a doista, dunjalički život je samo varljivo naslađivanje. Da li da ga daći, cijene sestri? Od mnogobrojnih vrijednosti i odlika ovog sabarskog namaza jeste i doček u džennetu, kojeg Allah uzvišen priprema svakom onom ko znači porani i odi na sabah namaz u džamiju. Također ko ode noću, znači na jednom noću namaze također u džamiju, Allah uzvišen svaki put mu pripremi doček u džanmetu. Kako stoji predavit poslanika sa osvijem koji zabilježi imam Buhari, Buhari je muslim od Ebu Hureyre, Man gada ila al masjidi, evraha, a abdallahu lehu fil džanmeti nuzula. Ko porani u džamiju, znači rano izutra ode, znači misle na sabah, ili ode noću, jaci un lakšan, Allah uzvišen mu pripremi i kaže u dženneti, u džennetu doč, doček, kulla ma gada u raha, kad god porani ili kad god znači odem na veće u danju. Također da ga veće potpuno svetlo na sudnjem dan. Znamo da nastupanje sudnje dana označit će velike kosmičke promjene za Allahova stvorenja, za ljude, ali također i za Allahova velika stvorenja kao što se nebesa i zemlja. Za sunce i mjesec i zvijezde, kako se spomnije u kuranskim ajetima i da šam su kuvret kada sunce svoje sja izgubi u jedan nuđumum kaderet i kad zvijezde popadaju, kad se mora popale i tako dalje. Na sudnjem danu znači izgubit će se izvori svjetlosti tako da će ljudi biti u velikom mraku u zulumatima, znači u tminama noćnim. Međutim, Allah uzvišeni određen skupinama ljudi koji su radili određena djela kojima su zastekli Allahu zadovoljstvo postiće i ovu veliku, znači, odliku na sudnjem dana, a to, a to je potpuno svjetlo koje će Allah uzvišnje dati onima koji su u noćnim tminama išli u džaniju. Koračaju da bi obavili jedan od farzova Allahove vjere na sabah namaz, na jaciju, na akšam. Pa stoji i prve od poslanika, sallam, da je rekao Bešir il meša ina fi vulem ili mesađi di bi nuri tani jevme kjame. Obraduj one koji koračaju u tminama noćnim ka džanijama sa potpunim svjetlom na sudnjem danu. Sa potpunim svjetlom na sudnjem danu. Znači, Allah uzvišeni će vjernike tada, znači, nagraditi i izdvojiti od munafika i licemera i onih drugih koji nisu, znači, obavljaju sabah namaz ili jaciju namaz, da će im potpuno svjetlo na sudnjem danu, na dan kada, kako nam Allah kaže, uzvišeni, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم nadal kada budeš vidio vjernice, vjernike i vjernice, kako njihovo svjetlo ide ispred njih i sa njihovih dešnjih strana. Bušrakum li jevme džennatun tađinim tahti alenhar. Radujte se danas džennetima ispod koji će teći rijeke. Hvali dina fiha u kojima ćete vječno ostati velike huvali tauzu lavin i to je najveći uspjeh. Allah nam također u suri Hadid govori o munaficima koji će toga dana biti osramoćeni jer će izgubiti svjetlo, kako neki komentatori kažu, ovo svjetlo će izgubiti na siratu, kad budu stali na sirat, jer će Allah uzvišen tada i osramotiti i oduzet će svjetlo koje su inače pretvarajući se, znači da obavljaju određeni vadete zajedno sa vjernicima, imali Pa kaže uzvišni gospodar, jevme je kunu munafikuna vel munafikatu lilladina amanum vuruna naqtabis min nurikum. Na dan kada budu rekli munafici, licemjeri, a i munafikinje, oni na koji su vjerovali. Sačekajte nas da se poslužimo vašim svjetlom. Ili da se posvjetimo vašim svjetlom. Ko će se i reći njima, tiler živu vara etum Reći im se, vrate se na dnjalu, pa tamo tražite svjetlo. Tamo sebe tražite svjetlo, međutim, tada više neće biti poratka. I tada će Allah uzvišao sa moti munafike i tada će munafici popadati sa sirat čuprije kako to spomnju, znači komentatori Kur'ana. Također odlika sabahskog namaza jeste da se Allah uzvišeni i plementi ponosi pred melekima sa onima koji ustaju na sabah namaz. Sa osobom koja ostavi svoju postelju i svoju porodicu, svoju suprugu i svoje pokrivače i toplu postelju, pa ustane, klanja noći namaz ili ustaje pa klanja sabahski namaz. Spomnije se u predaju kod imama Ahmeda sa vjerovostnim sredom Ađiba Rabbuna Azza wa Jalla min rađuli fara min vata'ihi wa li džafihi Allah uzvišeni plementi kaže čudi se i divi se svome robu koji ustane kaže i svoje postelje voli hafihi min bejni ehlihi wa hibbihi ila salati i ostavi kaže svoju svoju porodicu i svoje sebi dragu znači suprugu da ustane da klanja radi Allaha namaz njemu njegov namaz pa Allah uđeš i se obraća melek mi kaže fa je kulu rabbuna eja melaiketi unvuru ila abdi o moji meleki pogledajte ovoga moga roba, ustao iz svoje postelje i svoje pokrivača i, ustao, kaže, od svoje supruge, da bi, kaže, klanio meni namaz ragbeten fima indi i želio da postino što se nalazi kod mene o šepatata nima indi i znači iz također straha od kazne koja se nalazi kod mene. Također, da ga reći, cijene sestre, to je i najvredniji namaz prema riječima poslanika sa od pet vakat namaza. Bilježi imam Bejheki sa vjerodosnim senedom da je rekao poslanik sa osvom, efdalu salavati, inda Allahi salatu subhi jevma džumati na džama'a najvredniji namaz kod Allaha uzvišnog jeste sabarski namaz i to u dan petka sa džamatom sa džamatom koliko je vredan sabarski namaz na to nam ukazuju riječi poslanika sa koji govori nam o vrijednosti samo sabarski sunneta koja je poslanik sa osvijem prema riječima majke pravo mi Ajše nikada nije ostavljao znači čak i na putovanju i od svih na fila kaže najviše se držao te, za, na file znači sabaskog sunneta ni ostavi nikada pa kaže poslanik sallam rak'at al fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha dva rekata sabaskog sunneta vrijedni su dunjalka sve što se na njemu nalazi čak je rekao la tad'u rekate al fajr wa in paratkum al khair ne nemojte ostaviti i ne ostavljate sabahske sunnete makar te gonili s konjima znači makar te progonila konjica I od svih znači na fila poslanik se najviše držao za ovu. Pogledajte samo kolika je vrijednost sabarskih sunneta, a šta je tek sa farzima. Također da ga znači, onaj ko konja sabarski namaz u džematu, ima nagradu potpunog noćnog namaza. Allah mu i svoje milosti i blagodati daje nagradu kao da je čitav noć prvo namazu. Bilo je imam muslim od Osmana i Mahana da je rekao poslanik sa sunneta, Man sallal iša'a fil džema'ati fa ke ennema kama nusra lejli ko bude klanio jacijski namaz u džematu kao da je proveo pola noći klanjajući. ومن صلى الصبح في الجماعة فكأنما صلى الليل كله a onaj ko bude klanio sabatski namaz u džematu ko da je čitavu noć proveo u namazu. Također da ga reću, od vrijednosti odlika u sabatskog namaza jeste da se na njemu sastaju meleki, meleki dana i noći. Znači meleki koji borave kod ljudi, kiramin katibine ja'lamuna ma tafalun. kod nas cijeni pisari koji dobro znaju ono što vi radite. Znači koji bilježe naša djela. I smjena tih meleka biva na ikindi i na sabah namazu, kako stoji u predaj vredosno od poslanika sa slan, da je rekao, je te aqadani fiko mela iketu bin lejli va mela iketu bin nahari. Nadmah se smenju meleki dana i noći, a skupio se kaže, vešteni ani fi salati il feđi va salati il asri, i skupio se na sabahskom i ikindijskom namazu. Za, za ove, znači, također, ovo skupljanje meleka spominje se u hadisima poslanika sallallahu da oni kako to bilježi imam Ibn Huzeyme znači u, u ovoj predaj da govore za klanjače sabah namaza meleki koji pristuju znači tim namazima kada je svena Allah makfir lahum jevme din gospodar naš oprosti njima na, na dan sudnji na dan sudnji gospodar naš oprosti njima znači klanjači na dan sudnji. Allah uzvišen znači, također pita kako se zatekli moje robe, oni mu odgovaraju kako se zatekli, znači da se zatekli na namazu, a i došli smo im kad su klanjali lama, znači indijski namaz. Također u Kur'anskom ajetu indirektno spomenuto, znači u suri Al-Isra, spomenuto znači ovaj sabarski namaz i pristala njemu meleka, gdje Allah uzvišen znači, kaže, akime salata li duluki šemsi, obavljaju namaz pri zelasku sunca, ila gasaki lejli, pa sve dok, znači, ne nastupi noć, u Kur'anu al-Fajri, i klanjaj znači pristoji namazu, kad se uči Kur'an na sabahu, enel Kur'ana teđi, doista sabahsko učenje Kur'ana, kana mešhuda, je njemu prisustuju, znači njemu prisustuju, kažu komentator Kur'ana, njemu prisustuju meleki. Znači bivaju na tom učenju Kur'ana na sabah namazu prisustuju meleki koji se inače smenjuju tada, tada. Također od odlika sabah namaza također jeste i to da je vraćao velika nagrada za onoga ko posle sabah namaza, ne posle drugi namaza, izgovori određen zikr, postiže ogromnu veliku nagradu. Duži imam termizi od Ebu Zerra da je rekao, znači posljedno sabah namaz, man kale fi dubri salatim feč, onaj ko bude rekao na kraju sabahskog namaza, kad, znači sklanja sabahski namaz i to farz, wa huve sani riđlehi, dok još znači je povijeni nogu, kablan je tekelmene, prije što progovori ništa drugo, la ilaha illallahu, la šarike lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, Nema drugog Boga osim Allaha, koji sudruga nema, njemu pripada sva vlast, njemu pripada hamd, sva zahvala. Juhi ve umit, on je onaj koji oživljuje i umrtljuje. Uhuvala kulli šen kadib, i on je na svakoj stvari moćan, ašve marra, deset puta to ponovi, Kuti kutibet lehu ašu hasanat, njemu biva upisano deset sevapa, to je prva nagrada. Wa muhijet anhu ašu sejiat, i od njega se obriše deset grijeha, wa rufe lehu ašu darajat, i bude podignuto mu deset stepeni, znači njegov položaj kod Allaha uzvišenog وكان يوم هذا كله في فرز من كل مكروه اي تو dana čitavog بده u zaštiti od svakog, svake neugodnosti. وَحُرِّ سَمِنَ شَيْتَان I bit će zaštiti još od šeitana. Znači pet odlika veliki za onoga koji izgovori ovaj zikr. 10 puta znači samo na sabah namaza. takođe da ga vraćam, veličanstvena nagrada za onoga ko klanja sabahski namaz u džematu jeste wa zaštita. Znači Allah se obavezao će štititi onoga onoga ko klanja sabahski namaz u džematu i čak ako bi mu neko naudio doista takva osoba znači bi bila svakako znači kažnjena ili Allah uzvišen bi je znači kaznio i njoj se osvetio zbog onoga zbog osobe koja klanja sada namaz u džematu pa kaže poslanik sasvim u hadisu koji je zabilježio ima muslim man salla salata subhi fa huve fi zinnati lahi hatta jumsi ko bude klanio sobarski namaz on je doista pod Allahom zaštitom sve dok ne omrkne فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه pa ako bi ga kaže neko ubio kaže Allah bi ga uzvišen i za njim tragao bi za tim čovjekom sve da ga ne bi kaže bacio u džahennemsku vatru dok ga ne bi znači na licu lice okrenuti prema, znači džahennemu bacio znači ta osoba koja kada sebeski namaz biva pod zaštom Allahom znači od bilo kakvog me kruha bilo kakve neugodnosti sve dok ne omrkne također da ga braće cijene sestre sabah namaz pruža vjernicima veliku mogućnost zarade veliki sabah i nagrada, a to je nagrada potpunog hađa i umre. Kako stoji u predaji, koji zavijuži imam tirmizi sa dobrim sanedom, kako to kaže šeha Albani, من صلى غداة في الجماعة ثم قاد يذكر الله حتى تطلع شمس onaj ko bude kvalio kaže sabatski namaz u donatu zatim bude sjeo spominjući veličeće Allah sve dok sunce ne izađe, summa salla rekatein, zatim bude konio dva rekata namaza, kanet lehu ke ajri hađatin va umretin tametin tametin tamet. Imaće nagradu potpunog hađa i umre potpuno, potpuno, potpuno. I upredo je znači, zabilježi imam Ahmed i Tirmiz i Ebu Dawud ibn Mađe, a što je na bali za nju kaže da je dobra, da znači njen sene da je Hasan dobar. Također da ga vraćao, kad bi ljudi znali vrijednost sabah namaza, spominje se u prvoj poslanika sallallahu alejhi da bi dolazili na taj sabahski namaz kad bi znali samo znači njegove vrijednosti, la tawhuma wa law habwa, dolazili bi na, na, na sabah namaz makar kaže išli na svojim rukama i koljenima, kao što dijete puzi. Znači, pa hoda na rukama i koljenima ili puzeći dolaze na taj namaz kad bi samo znali i mogli spoznati i dokučiti vrijednost ovog sabahskog namaza. E, Ovo su bile neke samo znači, predaje koje govori o vrijednosti ovog sabahskog namaza. S druge strane, draga braću i cijene sestra, posljedice izostaje sabah namaza također su, također su e, pogubne. Kao što Allah uzviše u ovom namazu odredio veliku nagradu, isto tako za izostavljanje sa sabah namaza slijedi, da je rečio, velika kazna. Velika kazna. E, spominje se, da je rečio, u vjerovostnim predajama od poslanika sa da kada čovjek Allahu rob legne noću šeitan iznad njegove glave šeitan iznad njegove glave sveže tri čvora i kod svakog čvora kaže urkud fa inna lejla tavid spava i doista je noć duga spava i doista je noć duga i ne nemoj ustajati znači šeitan ne želi da ta osoba ustane na sabah namaz pa kaže spomnio se u predaju poslanika pa ako čovjek ako čovjek ustane na sabahski namaz, kaže odvezeš jedan od tih čvorova. Međutim, ako nakon toga, znači ako isto tako, a, ako spomene Allah Đelšanu, znači zikr posle samog spavanja, Allah uzvišeni, znači, uzrok koji je, znači, da, da, da bude odvezan taj jedan čvor, pa ako sabesti također drugi čvor, i ako klanja sabarski namaz, znači, odveže se i treći čvor, pa kaže poslanik sudan, pa asbeha tajibe nefsi na šipa. Pa čovjek osvane, kaže, uh, ugodnog raspoloženja, lijepo u duši, kaže, još usto aktivan. Međutim, s druge strane, znači, ako ne ustane, ne probudi se, na zahvali Allahu džeshanu zatim nadvesti se, nekada sabarski namaz, čovjek osvane, kako kaže poslanik, fasbeha, habi se nefsi, keslan. Čovjek osvane, kaže, a u duši mu neugodno. Znači, uh, pogane duše, habi nafs znači, neraspoložen, duša mu velikoj teskobi i neugodnosti, i još je ustao lijen. Čovjek kao da je znači lijen. Kod nas to narod kaže obično znači ustao kaže na lijevu nogu. Pa vidimo da znači koliko je znači pozitivan efekat ustaje za namaz i također s druge strane kako je negativan ako čovjek ne ustaje kako se odražava čitav njegov dan, na čitav njegov dan. Čak se spominje predaje poslanika sallallahu da čovjek koji ne ustane saba da se šejtan mokri u njegova uša jer se spominje u predaji da je spomen pred poslanikom čovjek koji kaže prespao čitav ruč ne ustane noći namaz niti ustaje da konja saba namaz pa je rekao da ke ređulu bale šejtanu fi uzunej to je čovjek kome se šeitan pomokri u njegove uši pa kaže komentator Ibu Hadisa Ibn Hajar i drugi kaže šejtan je tog čovjeka toliko omalovažio i toliko znači nad njim vlast svoju uspostavio i toliko ga znači ismijava izrugava da kaže njegove uši uzima sebi za posudu koji se mokri noću kako bi znači pokazao svoju znači triumf i svoje znači vlast nad tim čovjekom jer ga toliko ponizio znači kao što bi kaže neka neprijatelji kada kada nekog savladaju svog e, znači čovjek e, onaj ko nagleda svog neprijatelja kaže tako bi nekad radio pa bi po njemu mokrio da time dokaže znači da je od njega jači i da je znači e, od njega sposobni također da znači od posljedice zosta sabah, sabah namaza jeste draga znači da onaj ko ostavi sabatski namaz bar je tminnu zimmetu Allahi Rasuli. Znači, ta osoba, znači, od njega se odriče je Allah i njegov poslanik. Jel? Jer spomnio se u predaj kod imama Ahmeda od umu um, Ejmen da je rekla čula sam poslanika sam kako kaže la tetruke salate, nemoj ostaviti jedan na namaz. A najviše namaz koji se ostavlja namaz kod muslimana svakako jeste sabah namaz jer je došao znači, u vremenu kad ljudi najviše vole spavati. Kaže poslanik la tetru ki salate, nemoj ostaviti jedan namaz. Fa inna man taraka salata mutaammida, jer ona je reista namaz namjerno, faqad dariyat minhu zimmatu Allahi wa rasuli. Znači njega se odriče i Allah njegov poslanik. Takav nema ništa sa Allahom njegovim poslanikom ili znači ni, nikakve znači veze sa njima nema. Od njega su oni daleko. Takođe da je Ona ako bude ustrajavao i zostaje samo namaza. Međutim, kod mnogih ljudi danas je to postala navika, znači, apsolutno se znači i ne bore da ustane sama, na sabah namaz, nego jednostavno pomiri se s tim da jednostavno ne ustane sabah namaz. I oni koji brinu se inače o namazu, pa ga klanje na kaza, znači kad sunce već izađe. Za takve i također postoji prijetnja, koju zavijuži imam Buhari, u predaju od Samura ibn Džumduba, da će biti u kaburu svom kažnjavani. Stoji da je poslanik svoje jedne prilike, vidio je nešto u snu, znači događaj veliki koji je vidio u snu, došao mu jedne prilike, znači Melek Džibril i Mikail, došli su mu, pa su ga poveli sa sobom, poveli sa sobom, pa je vidio mnoge stvari, znači, od kaburskog zada. Pa između ostalog vidio je, kaže, Rađul Mupadžijun, Vajda, vidio je čovjeka, znači, koji, koji je, uh, koji leži na leđima, koji leži na leđima, Vajda Ahar, Kalmu na lehi bi sahret, A kad tamo drugi čovjek, kaže, pored njega stoji sa kamenom, sa stijenom, وَإِذَا هُوَ يَحْوِي بِسَحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَفْلُهَ rasuhu. Pa kaže, baca na njega taj kamen, sve dok mu glavu njegovu ne razmrska. Pa se kamen zatim od vanuta, znači od kotrlja od tog čovjeka. Kaže, pa taj koji je pogodio da kamenom ode za tim kamenom da ga ponom ponese, pa dok se vrati do kodovo, kaže, a kodovo glava ponovo se vratila na ustanje kako je prije bilo. Znači kao da sve ponovo izraste, a prije toga je bila razbijena njegova glava. Pa ponovo sa njim čini ono što je prvi puta uradio. Pa je poslanik se upitao tada, rekao, subhanallah, ma hazani, sami neka Allah, ko dvojica ljudi? Pa je rekao, pa mi rečeno kaže, na kraju hadisa, amma rajul awwal što se tiče prvog čovjeka kojeg ko mi se došao, čija se glava razbija kamenom, kaže, fa innahu ređu, jakuzul kur'ane, fa jarfoduhu. To je čovjek koji, kaže, uzima kur'an, pa ga zatim odbacuje, o je namo an salati maktubati, i kaže, prespavljuje namjerno, znači, propisan namaz. Pa prespavnio je namjerno propisani namaz, znači ne klanja ga u njegovom vremenu. Ne klanja ga u njegovom vremenu. Također, da ga braćo, od opasnosti izostane sabarskog namaza jeste poistovićivanje sa munaficima. Bojat se, draga braćo, za one koji izostaju sabarski namaz, ali toga se eh, Allah uzvišnji plan sačuva, jeste, draga braćo, da srce onoga ko bude izostavio i bude ustrajalo u tome, da ne bude, znači, pogođeno ni fakom. Jer je rekao poslanik Slosem, znači upisujući munafike i spomenuo jednu od njihovi, znači, najprepoznatljivije osobina. Rekao še, etkalu salati ale munafiki salatu liša o salatu lferš. Najteži namazi za munafike jesu jacijski namaz i sabarski namaz. I to zbog toga, draga braći, cijen sve zato što u vrijeme poslanika Slosem u džamijama nije bila svjetla, A oni su dolazili samo na dnev namaze zato što i dolaze samo da i ljudi vide. Da i ljudi ubilježe da su bili tamo, da bi, da bi neko ne bi posunio u njih da su vijemci. Međutim, pošto noću Na sabahu i jaci nije bilo svjetla, pa niko i ne zna koji dolazi u džaniju, nego dolaze samo oni koji vjeru iskreno, Allah što oni nadaju se nagri kod njega, oni nisu dolazili, pa je zato njih, za njih to veliko iskušenje bilo, znači ta dva namaza. Zatim kaže u poslanicu, "Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau hadda", a kad bi znali šta u njima, oni bi dolazili na njih makar puzeći, makar puzeći. Makar puzeći. Pa vidimo dragi, znači koliko je opasno, znači izostaje sabahska namaza. Jer se u Kur'anu na mnogim mjestima spominju munafici, po ovoj sabini, znači, olakog svetaja namaza. Kako se spominje u suri Bakare, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَفْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا A kada ustaju na namaz, ustaju lijeno, znači mrsko im, teško ustaje na namaz. I onda opet samo se pretvaraju pred ljudima i kaže, ne spominju Allaha osim, osim malo. Ne spominju Allaha osim malo. Također, da ga rećo, od posljedica izostavljanja sabarskog namaza, znači pored ovih koji smo spomenuli, znači pored toga da da se Allah njega odreće te osobe, da će biti kaže u kaburu, da na sebe znači uzima osobinu munafika i licimera, da će čitav dan mu biti, znači čovjek biti u nekakvom lošem i ružnom znači osjećavanju, osjećaju, e, znači da će biti lijen, da će biti nesporožen, jer je prespavao, znači, jedan od farzova Allahove vjere. Također, draga brećo, nema je bereketa u tom danu. Nema je bereketa u tom danu. Jer, znači, čovjek propušta vrijeme u kom se, znači, tuksemul rzak, u kom se, znači, dijeli Allahova nafaka i obskrba. Nadalje, draga brećo, islam slučajnici govore i spominju preporuke kako čovjek da, znači, da ustali na sabah namaz. Kako da bude od onih koji će ustati na sabah namaz. Pa prije svega, draga vraćo, spominju, spominju da svaki čovjek prije svega, znači da bi ustao na, na sabah namaz, jeste da treba da ima stalno prisvijesti ove velike bešarte, znači velike e, nagrade i muštulike koje, znači, poslanik sam spomenuo i znači, obavijestio nas onima za one koji ustaju na sabah namaz. Znači da stalno razmišlja o tome. Da želi da bude od onih koji će biti sutra na sudnjem danu sa potpunim svjetlom. Da bude od onih koji će biti pod Allahom zaštom. Da bude od onih koji, kojima je zavjerovatovan džennet. Da bude od onih koji će meleki ubiljuš da sklone samo namaz kada pristupi tim namazima i druge nagrade se vape koje postiže da bude od onih koji će biti uboš, ubošćeni kod njega gospodara je Allah uzvišen priprema i znači potpuno priprema i znači doček u džennetu kad god porane u džamiju dokasne znači da ima uvijek svijest o tome da razmišlja o tome i sebe bodri i da sebe natjera svoju dušu da bude od onih koji će postići to. Također, s druge strane, draga braćo, da ne zaboravlja nikad posljedice, znači, iz osnovna namaza, od kaburskog azaba, od, znači, neimanja bereketa u čitavom tom danju, od ljenosti, znači, i skobe koji čovjek osjeća onaj koji je, znači, koji izostaje sabah namaz. Neki islam slučajnici kažu, kaže, kad vidimo ljude koji ne ustaje na sabah, kaže, utječemo sa Allahu od, znači, crnjela na njihovim licima, znači, zbog tih grijeha. Zatim, izloženost kaburskom azabu, e, poistovićenja sa osobinama munafika koje smo već spomenuli, znači, E, i druge znači i druge posljedice iz ostane sabah namaza, znači da i to čovjek stalno ima kod sebe na um. Zatim da kaže cijene sestre da se udalji od od griješenja. Jer neposlušnost Allahu dželalšanu i znači uh, e, čini grijeha otvorenih i javnih, mnogo veće svakako može biti uzrokom da Allah uzvišeni uskrati svom robu uh, e, taufik, znači da mu ne da Allah uzvišeni znači da da, ustane sabah namaz, znači zbog njegovih grijeha koji ga okuju, koji mu ne daju znači da da ustane sabah namaz Je kako se spomnju u Kur'anskom ajetu, وَمَا صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ bilo što da vas od kakvog musibeta zadesi, kaže, to je zbog ono što su vaše ruke zaradile, a Allah mnogo toga oprosti. A kuće veći musibet nego da čovjek post, propusti, znači, ovu veliki, veliki fadilet i vrijednost u sabah namazu. Znači, pa se spominje da je nekom od celefas bilo spomenuto, kaže, šta je to sa nama, neko se požalio, ne možemo ustati na noći namaz. Pa je rekao, kaže, fekeletkom zunubukum, vas su, kaže, opteretli vaši grijesi, ili kaj jedetkum zunubukum, ok, znači, svezali su vas i okoljenčili vaši grijesi, pa vam ne daju, znači, da ustanete na sabarski namaz, ne daju da postignu taj bereket. Također, dakle, vraćam, od stvari koji treba da uradi onaj svako ko želi da ustane na sabah namaz, jeste da se udalji od uzroka gafleta i nemara i od, kaže, grubosti srca. Kao, na primjer, znači, od stvari koje mogu to, znači, uzrokovat kod čovjeka mnoštvo jela i pića, znači da ne jede previše i ne pije previše, također ne govori previše, osim znači u granicama koji su dozvoljene, znači da nema nekakvog bespotrebnog govora, također da vraća da previše i ne gleda i previše i ne sluša, znači jer to su e, znači stvari, ako u njima pretjeruje, znači to može biti od uzroka da čovjek zapada u gaflet ili da njegovo srce samo grubi, također da se mnogo ne smije, jer ovo sve može znači utjecati negativno njegovo srce. E, također da ga vraća treba da se udalji također od toga da jede puno prije, prije samog spavanja. Jer ako prokter teri somac, znači teže mu je ustati. Jer onaj ko mnogo znači jede i svakako onda puno i pije. Ako puno pije, znači onda poslije toga puno i spava, pa će znači biti, bit znači, e, e, opterećen puno tim znači hranom i pićem, pa će mu znači biti teško da ustane sa namaz. Zbog toga je rečeno u, poslani, u hadisu poslanika zovem Ma mela al adami u vi an šagdan vatnihi. Nije Adamo sin napunio goru posudu od svog stomaka, bi bihasbi ibni Adama ekelatun yuqinna salbahu dovoljno sinu Adamu kaže nekoliko zaloga kojima će bi uspati svoj kičmu znači biti uspati da hoda fa in kana la mahala ako baš već mora kaže fa thulus li ta'ami trećina stomaka za njegovu hranu wa thulus li čarabi trećina za piće wa thulus li nefas a trećina kaže za disanje također da ga braćo od veoma važni stvari da bi se ustala sada namaz jeste sljeđenje s upute poslanika sa kada je pitanje, kada je pitanje znači adabi spavanja. A od toga se spominje, draga braćo, prije svega spavanje čist. Da čovjek zalegne, zanoći čist. Znači, uh, e, alatahar, misli se znači, ili okupan, ako je znači prije toga znači živio bračnim životom, znači gusulskim kupanjem, ili znači da pod abestom legne. Kao što je običavao poslanik sallallahu sallam. Također, draga braćo, prema preporukama poslanika sa znači on nije volio znači kana yakrahu nauma ba'd al maghribi wa as-sahr ba'd al-isha'i poslanik sam kaže uh, prezirao je znači kana yakrahu nauma qabla al-isha'i wal haditha ba'daha prezirao je kaže spavanje prije prije jacije namaza znači između jacije kako noj prošla jacija a također razgovor posle znači jacijskog namaza nego znači preporučivo da se odma spava. Svakako i ovog se izuzima, znači govor, znači ali da čovjek razgovara sa svojom suprugom, da odgaja svoju djecu e, ili kakva potreban govor, znači radi maslehe koristi nekakve za muslimane zbog onog što mora biti. Znači, međutim, onako da u igri zabavi, gledanje filmova ili ostaloga, znači da provodi vrijeme, pa da tako, znači, kasno legne, što svakako utiče puno na njegov, znači, njegov ustajan sabah namaz. Također, ga večer, od ovoga daba, znači spavanja, kod poslanika sa osnovim, jeste da čovjek isto tako kaže uh, legne na svoju desnu stranu. Jer, kažu islamski učenjaci, to je čovjeku lakše za pranut se, probudit se, znači, na sabah namaz. Kad legne, znači, na desnu stranu. Također, to je i najzdravije za njegov, njegovo srce. Njegovo srce. Čak i liječnici, znači, eh, preporučuju, pogotovo pediatri, znači, za djecu, da nije lijepo, znači nije preporučio uopšte da spave na ako znamo da šetan tako spava, a ni na leđima zato što se mogu, kaže, ugušiti. Znači, ako bi povratilo djeca, znači malena pogotovo, nego najbolje da spave na boku i svakako na desnom boku, zato što time neće ni srce, srce njihovo, ni želudac neće biti opterećeno. Također, dakle, znači, da prije samog znači, spavanja, prouči određene vrste zikrova i virdova koji se spomnje, prenosi od poslanika, kao što je učenje ajtel kursije za koji se spomnje da će Allah uzvišen podariti na čovjeku, kako se spomnje kaže, len je zaro nake min yukarribuka shaytanu hatta tusbiha Nepres, znači, kod tebe biti, znači, onaj ko prvo čajati kursu, biće kod njega čuvar od Allaha, kaže, neće se približiti šejtan znači, sve dok ne osvaneš. Također, učenje onog zikra koji se inače uči posle namaza, znači, 33 puta, subhanallahu alhamdulillah, Allahu ekber koji ga, poslanik sam podučio Ali i Fatimu, znači, i svoga zeta i ćerku pa Alija ih nikad nije zostavio, kaže, čak ni u noći Sifina, znači, u noći, znači, one velike bitke između njega i Muavije. Znači, i drugi zikrove, kao što se spomni, znači, Bismike Allahume emutu vahja, u ima Allaha umirem i živim. E, I drugi zikrovi dove koji se spominju od poslanika, zatim učenje tri posebne sure iz Korana po tri puta, zatim puhanje u ruke i potiranje od tijela što se može stići. Znači, i drugi dove znači koje možemo naći posebno izbitno dove znači nešto od toga proučiti kako bi znači čovjek svakako ostrani od sebe znači mogući da šetan veže one čorove za njegove glave i kako bi svakako prebavio bereket znači učenjem tih sura i kako bi znači bio spremni da ustane sabah namaz. Takođe da ga vraćao. Veoma je važno, kaže sam slučaj da čovjek znači isto tako čim se probudi, znači da prouči nešto zikrova, čime će otirati od sebe šetana, kako ga ne bi šejtan jer vrlo često znam se desiti da čovjek i probudi se i hoće da ustane, međutim, kaže još malo šejtan u šapuće, ma ima još vremena, još ćeš ti, ima, ili nije ovo još, nije vrijeme pravo, još ti možeš 15 minuta ostati i tako ga zavede, znači pa čovjek prespava, nego odmah automatski treba da izgovori nešto od tog, znači zikra, prilikom znači prilikom buđenja na što zikrova zahvala Allahu džanu nakon toga isto tako da čovjek znači preporučuje se kaže da odma ako može da upali recimo svjetlo svjetlo znači čim se probudi da potrlja potrlja svoje oči da nakon toga uputi se znači e, do kupatila znači kako bi uzeo abdest e, također znači ovo sve uradi kako znači ne bi se vratio spavati Isto tako u današnje vrijeme veoma je jednostavno, znači, i, hvala Allahu, ima znači mnogo sredstava koje, koje čovjek može, znači sabrnih sredstava može koristiti za buđenje sabah namaz, kao što su mobiteli, e, budilnici i tako dalje, znači, hvala Bogu, toga se dosta ima, je tako? Pa, svaki musliman danas na pretek toga ima, znači može da uključi ako treba 3 sata navije ili mobitela kako bi ustao na sabah, jer mi sami znamo, znači, da kad su pitanje dunjaške stvari, kad trebamo, imamo nekakav važan sastanak ili nekakav važan, važan e, posao, Znači, ako treba ustati u 3 sata ujutru, mi smo u stanju da to uradimo. Međutim, kad je ustatna sala, znači, tad se ljudi olako prema tome odnose, jer svakako m, mm, jel, neće ugrabiti odmah nekakvu vidljivu nagradu, kao da sumljaju da Allah uzvišeno da će ih nagraditi na svojim danu, kako je obećao putem svoga poslanika, sa za znači, njihovo remnostno ustajanje, znači, na sabah namaz. Također, veoma, veoma važno, prilikom ustana sabah namaz, da čovjek znači ima, ima društvo koje će ga recimo potpomagati u tome. Da ima recimo i svoje mahale ili svog, znači ulice gdje već živi i stanuje, da ima određeni broj prijatelja koji će recimo uh, jedne druge će posticati na ustaje sabah namaz, jedne druge buditi, uh, zvati, uh, zajedno vlasti do džanije, znači i to je u skladu sa riječima Allah uzir koji nam naređuje to u suri Al-Maide, wa ta'avenu al birri wa taqwa. I potpomažite se u dobročinstvu i u bogobojaznosti, a svakako ustaje, draga braća, u izrašavanju ovog zagubljenog farda naše vjere jeste od najvećih vidova znači dobročinstva i bogobojaznosti. Znači kada ima prijatelj koji će ga buditi, pa slučaj ako bi se desilo znači da mu ovako da, koji će ga zvati, zvoniti mu na vrata ili kucati e, mobitelom prozivati, znači ne bilo znači ustao i sad ima krenuo na sabah namaz. Znači i od, od, od tuda je veoma važno da čovjek ima lijepo društvo, jer sam poslanik sam preporučuje to u hadisu koji bilježi imam Ahmed i Firmizi od umrevnog Hatava, kada je rekao alejkum bil džemati wa iyakum bil furqa ja vam preporučujem džemat držaj držaj za džemat znači za za skupinu grupu muslimana a čuvajte se razjedinjavanja fa inna shaytana ma allah je doista šejtan uz jednog insana znači uz jednog insana šejtan se zalijepi i lako ga smota lako ga prevari lako ga spriječi lako ga skrene sa pravog puta lako ga obuzda i ne dozvoljavamo da uradi bilo kakav dobar ibadet وهو من اثنين أَبْعَدُ A šeitan je dvojice već daleko. وَمَنَ رَادَ وَمَنِ رَادَ Džennet, ko želi od vas, kaže džennet, da, znači da postigne favjelzim džema, neka se onda, znači, predržava džemata. Ko od vas želi džennet da postigne, neka se predržava džemata. Zatim, dalje, rećo, i cijene sestre, preporučuje se također za one koji su mogućnosti da se potpomogu, znači da ustane sada namaz i kajlulom, znači kajlulom, to je znači spavanje na podne i posle podne namaza, znači ako se može jedan sahati. Znači, svakako za one koji imaju mogućnosti, ovo je lijepo jer sam poslanik znači je preporučivao i sam činio tu kajlulu i govorio, kaže Kilu fe inna šeitana la ta kilu Spavajte na podne, znači je šeitan doista ne spava u kajlulu. I najvažnija, draga braća, od ovih svih stvari koje smo spomenuli, jeste da Allahu Allah je doista ništa ne možemo učiniti. Znači, ako nam Allah uzviše ne da svoju potporu, svoju pomoć i ne uputi nas na ta djela, znači čovjek je nemoćan da išta od toga uradi, jer dova ima najveći utjecaj na našu postojanost, znači i našu čvrstinu i na bereket u svim našim djelima. Znači, pa čovjek ne treba da zaboravi, znači, svog gospodara, da upući stavno njemu svoje dove, znači, da ga moli, uh, kako bi znači svakako bilo od onih koji će postići ovaj uzvišeni bereket, veliki bereket znači e, sabah namaza. E, spomenut ćemo, draga braćo, cijenje sestre još na kraju, samo ovdje, znači neke primjere iz života Selefa i kako su oni odnosili, znači, prema sabah namazu. E, spominje se Spomni se u predaji kaže Jahja ibn Abdurrahman Mehdi kaže on pripovjedao svoga oca da bi njegov, kaže, otac noću klanjao i oživljavao noć, znači potpuno skoro čitavu noć klanjao. Pa kaže, kad bi, kad bi došla sabah, jedne prilike se desilo, došlo vrijeme sabah namazu, kaže, toliko je bilo istrpljen njegov otac, kaže da je savladao ga san i kaže bacio se na postelju pa je zaspao i probudio se tek kaže kada sunce izašlo i nije uspio klanjati sabah namaz pa se nakon toga draga braćo i cijene sestre zarekao ili dao sebi znači kaznu sebi samome da više nikada između sebe i zemlje neće staviti kaže nikakve znači nikakve postelje znači uvijek će ležati samo na gole zemlji znači kako ga ne bi znači ta udobna postelja i dušeci koje mi danas ispod sebe stavljamo kako ga ne bi znači učinila da, da, da prespava sabarski namaz. Kaže, pa mu se posle nekoliko mjeseci, kaže, počela, znači, njegovi bokovi se počeli su, znači, pretvarati u rane. Dakle, veće cijene sestre, koliko mi sabaha prespavamo, mi bi davno trebali, znači, da izbacimo iz svojih kuća, znači, i svu postavljenu i sve ostalo, znači, što ima, i da spavaju na, na, na ledini, jel? Koliko sabaha, znači, samo smo izostavili. Također, dakle, vraćao, Sejid Tunuhi kaže, kad bi propustio samo sabarski namaz u džematu, kaže, plakao bi. Plakao bi, draga braćo, osjećajući, znači, žal zbog toga što taj namaz više ne može, ne može, znači, ne može doknati. Plakao bi. Međutim, draga braćo, danas imate more muslimana koji ovaj namaz ostavljaju ne, ne vidjeći da su uopšte išta propustili, ne vidjeći da su ikakav grijeh počinili, ne vidjeći ikakav propust i da se smatraju, znači, odličnim pravim muslimanima još kaže da je ovakvim muslimana ko što sam ja. A klanje je možda sabah na kaza u 10 sati kad sunce izađe. Omar ibn Khattab, kako bilježi to ima Malik u svojim uveti, spomnije se da je, kaže, kad je uboden na sabah namazu, kada je uboden, kada ga je uh, ubao uh, Abdurrahman ibn Muđan al-Međusi, pa je odveden svoje kući Omer ibn Khattab odnese, znači bio već znači izgubio svijest pa je ušao kod njega Musawir ibn Mahrame i to u toj noći kada, u kojoj je bio boden pa je kažu probudio Omera radi Allahanu radi namaza znači a Omer je tada bio znači bio je u boden pitao je taj Abdurrahman kaže jeste ga budili je završio sabatski namaz kaže nije kaže ako u njemu ima ikakvog života, kaže, najbolje, najveći razlog zbog koji treba probuditi jeste da dovrši namaz. Kaže, pa su još njegove rane tekle. Pa kad su ga probudili, prvo što je upitao, kažu Omer ibn Khattab, kako stoji u predaji, prvo što je upitao bilo je, kaže, prve riječi kaže, da li je namaz sabatski klanjan? I oni su mu rekli, znači, ustani Omere, sabah, Pa je rekao, kaže, naam, svakako, wala hadza fil islami liman taraka sala, nema udjela u islamu za onoga ko ostavi namaz, fa salla umeru wa džurhuhu jeth obu dama. I umer je, kaže, klanjao, a njegove su rane tekle krvlju, znači bile krvlju oblivene. Također spominje se, draga braće i cijene sestre, za Jusufa ibn Tašefina, jednog od velikih islamskih vojskovođa, koji je predvodio državu Murabi Tina, znači u današnjem eh, Maroku i Alžiru, znači koji je također borio se s muslimanima u Španiji, kažu, e, nikada ne bi počinjao ni jednu bitku, osim kaže nakon klanja sabahskog namaza. Znači predvodio muslimane, znači svi vojnici bi klanjali sabah namaz postrojeni, a nakon toga započinjao bitku. Pa mu Allah uzvišnje dao znači, svoje milosti i bereketa, uspjeha velikog koji je postizao u tim bitkama. Također spomnio se za Kutuza, znači velikog vojskođa muslimana koji je uspio da pobjede Tatare u bitci velikoj na Ainu Đalutu. Također, kaže, nakon sabarskog namaza, kad su s vojnicima zajedno kada je s muslimanskom vojskom konjao sabarski namaz, započela je bitka. Svakako ne, u 10 sati posle podne. Također, da ga vraćao, spominje se za Enesa ibn Malika radijallahu anhu da bi se kaže plakao bi uvijek kad se, kad se prisjeti kad god se spomine kaže osvajanje grada Tustura i to je kaže bio jedan od velikih utvrđenja velike utvrđenja znači koji su držali pomije se biznatici muslimani su ga dugo obsjedali kaže i nisu mogli da ga osvoje pa kad god bi spomenuto bilo osvojenje tog utvrđenja kaže Enes bi zaplakao njegove bi oči zarosile I to iz kojeg razloga? Zato što, kaže, nekoliko dana trajala je velika bitka u kojoj, znači, je bilo na obje strane dosta ubijenih, povrijeđenih i trajala noćima i danima, znači, bez odmora, neprstano, kaže, pa Enes, kaže, u toj bitci, kaže, propustio kranje samo namaza. Znači, kaže da je učestvalo u toj bitci 30.000 muslimana i kaže, i 150.000, spomni se da su to bili farisije, znači, parzijanci. I kaže, bila je tako žestoka bitka da u toj ogromu, znači biti zauzeto su borbom, kaže muslimani su propustili klanje sabah namaza i to jednom u svom životu Enes je kaže, zapropustio taj namaz pa kad god bi se sjetio tog namaza a, plakao bi, a zatim bi rekao kaže, lomes tustur kaže, šta ja imam sa tim tusturom i osvojenjem njegovim laka da atu da at minni salatu sub to je danas sam propustio sabatski namaz wama butu anna li dunja jami'an bi hadi salah i ne bi želio da imam čitav ovaj dunjalog kad bi mogao ga zamijeniti za, za taj namaz kad bi mogao znači da popravim to međutim to se nije moglo ispraviti draga braćo i Enes ga je izostavio sabatski namaz znači u jednoj od situacija kad kad svakako znači kad je bio veoma zauzet i drugim poslovima i drugim obavezama borbu na Allahov putu i nije ga ostavio namjerno međutim zbog toga bi plakao A šta je sa ostalim muslimanima koji danas taj sabahski namaz ostavljaju zato što su noću dugo lumpovali i što su noću dugo vremena provodili pred na internetu ili ne znam na pred televizijom ili činjeći nekakve druge djela i harame, svakako ne činjeći ono što je Allah uzviše propisao. Kako će oni sutra imati pred Allah uzvišim opradanje? Ja uzvišnog gospodara molim da, da nam podari svoje milosti i iz njegove blagodati taufik uputu i pomoć da budemo od onih koji će klanjati sabah namaz u džematu zajedno sa drugim muslimanima jer na sabah namazu će doći svakako i pobjeda muslimanima kako se spominje znači u vjerovostni predajama da će imam da će Isa alaihi salam kada siđe pred sudnji dan sići na sabah namaz na sabah namaz i zaste, tada će susresti muslimani odnosno njih zateći na sabah namazu pa će mu imam ovog ummeta Mehdi znači proturit ga da klanja ispred muslimana, traši od njega znači da, klanja, da, da klanja muslimana, međutim on će reći tebi je i kamet proučen i ti predvodi na muslimane, međutim znači doći na sabah namaz. Svakako nema muslimanima znači triumfa ni pobjede ni izlaza iz ove teške situacije sve dok se ne vrate znači svojoj vjeri i dok ne budu Allahove farzove, Allahove vjere, a me, između ostalog i sabah namaz ne budu obavljali onako kako Allah uđešnje propisuje to, a to je znači u džematu, skupno, zajednički sa drugim muslimanima. Ja molim uzvišnog gospodara da nas uči do onih koji će klanjati sabah namaz i koji će njegove blagodati i vrijednosti postići, a da nas udali od svakog griha koji nas sprečava od njegove milosti. Wa sallahu wa nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa tasmini kasira. Barakallahu fikum.